Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rīta pulksteni deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādiem arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzē eh, runājam par jubilējas gadu, kas tas tāds ir – Varbūt tas kādī no jums jautā. Ja vēl nezināt, tad pāvests Francisks 2025. gadu ir izsludinājis par jubilejas gadu. Katras 25 gadus baznīca svin jubilejas gadu, kas ir tāds īpašs žēlastības mm, gads, ļoti simboliski Romā eh, tiek atvērtas jubilejas gada durvis, eh, caur kurām izejot un izpildot citas, teiksim tā, prasības, cilvēks var saņemt arī e, īpašas žālistības savā dzīvē. Bet arī izējot caur savas diecējas katedrāles durvīm un izpildot šīs, e, teiksim tā, prasības, e, cilvēks var saņemt šīs žālistības. Galvenais, ka šis jubilējas gads ir tāds cerības svētceļojuma gads, jā, pāvests izceļ cerību kā tādu ārkārtīgi svarīgu uh, um, šī brīža pasaulē, šī brīža situācijā. Un viņš arī ir uzrakstījis dokumentu, um, būlu, kas ir veltīts šai, šim jubilejas gadam, kurā pārdomā uh, par šo jubilejas gadu, par tā mērķi, um, par tā iedvesmu, vaidzību, par tām žēlastībām arī, uh, kuras, uz kurām aicina mūsu Un mēs vakar jau sākām eh, runāt un pārdomāt, lasīt un pārdomāt šo mm, dokumentu, arī šodien mēs turpināsim un nedaudz pievērsīsimies eh, šim dokumentam šoreiz eh, izceļot šo cerības zīmes, kā pāves saka, cerības zīmes, kas pasaulē ir klātesošas, kuras kungs mums dod un kas arī mūs aicina saskatīt šo cerību un nest šo cerību tālāk pasaulē. Pāvests atsauc uz Vatikāna otrā koncila dokumentu, um, kur tiek teikts, katram laikam baznīcai ir pienākums lasīt laika zīmes un interpretēt tās gaismā, kuru dod evaņģēlijas. Tādā veidā, valodā, kas pielāgota katrai paudzei, viņa var atbildēt uz cilvēku pastāvīgiem jautājumiem par šīs dzīves, uh, un nākamās dzīves jēgu un kā tas ir saistīts, kā tā eh, ir saistīta eh, šī dzīve un nākamā dzīve. Mums ir jā, jāatzīst milzīgais labums, kas ir mūsu pasaulē, raksta pāvests, lai mēs nejustos pārņemt ar ļaunumu vai vārdarbību. Bū, mums ir jāsaskata šajās ilgās pēc dieva cerības zīmes. Un tad pāvests uzskaita dažne da, dažādas lietas, kurās no vienas puses jāsaka tā, kurās mēs jau varam ieraudzīt cerību un, un otras puses, eh, kurās mums vajag nest šo cerību, lai mēs nenokrimtu, eh, kā šeit pāvis raksta, lai mēs nejustos pārņemti ar ļaunumu un vardarbību. Tātad baznīcai ir jāuzlieko šīs laika zīmes un savā ziņā jādod cerība šajā situācijā. Bet arī jāatpazīst tas labais, kas jau ir pasaulē, ko arī kungs mums dod jau šajā brīdī, lai mēs tiešām nebūtu pārņemti, nebūtu uh, um, nepazustu um, tajā ļaunumā un vardarbībā, kas šobrīd uh, pasaulē valda, kas notiek šobrīd visapkārt mums. Varbūt tas ne tikai pasaulē, bet arī mūsu pašu um, privātajā dzīvē, mūsu pašu, um, iespējams, mazākajā um, sabiedrībā un mazākajā pasaulītē, ja tā varētu teikt. Uh, lasīsim, pārdomāsim. Bet, ja tu vēlies iesaistīties šajā katehēzē ar saviem jautājumiem, vai varbūt tās, eh, lai padalītos ar savu jubilejas gadu pieredzi, jo, kā es jau arī teicu, eh, pēdējo reizi šāds jubilejas gads bija pirms 25 gadiem, vai būs eh, bijis pirms 25 gadiem, ja tieši tā 2000. gadā eh, bija šāds gads. Protams, pa vidu mums ir bijuši arī citi jubilējas gadi, kad esam svinējuši, un varbūt tās jūs radio klausītāji ir atceraties kādus no šiem jubilējas gadiem. Eh, ja atceraties un jums ir palicis kaut kas ļoti spilgts atmiņā, ar ko uh, uzskatāt, ka būtu vērts, lai padalītos, tad pilnīgi droši rakstiet eh, uz telefonu numuru 266 77 272 vai zvaniet 67 969 131. Būtu interesanti katrā ziņā uzzināt eh, par, eh, par to, kā, kā tad ir. Ehm, kāda ir jūsu pieredze, jubilejas gada pieredze? Varbūt tās kādas žēlistības esat saņēmuši savu šādu uh, gadu svinēšanu. Es domāju, tas arī rosinātu mūsu klausītājus, mūsu visus, arī mani tā skaitā, pārdomāt par šo uh, šādu jubilejas gadu nozīmu un jēgu ne tikai caur pāvesta dokumentiem, bet arī caur mūsu pašu pieredzēm, piedzīvoto un mūsu pašu gūtajām e, žēlastībām e, svinot šo jubilejas gadu. Kā jau minēju, e, pāvests runā arī par svētceļojumu, šo jubilejas gadu arī nodēvēju par tādu cerības svētceļojumu, uh, Eh, un ar to arī izceļot eh, svētceļojuma eh, tādu skaisto svarīgo nozīmi, svinot jubilejas gadu, aicinot arī uz Romu, uz šīm baznīcām, kurās pats pāvests arī atklās jau 24. decembrī šogad, 24. decembrī svētās durvis, atvērs svētās durvis un uzsāks šo jubilejas gadu svinēt, un uh, nākošajās dienās pēc Ziemassvētkiem vairākās citās Romas eh, bazilikās vērs vaļā dūris, bet arī 29. decembrī šī gada 29. decembrī aicina katru diecēzi savas katedrāles uh, durvis vērt vaļā, lai, lai cilvēki varētu piedzīvot šo jubilejas uh, gadu. Un lai cilvēki dotos šādā cerības svētceļojumā izējot cauri šīm uh, durvīm. Bet, bet arī, uh, kā, saka, nu, kā eh, pāvests pārdomā, viņš saka, uh, ir būtisks šīs zīmes, cerības zīmes, kuras mums ir jāatpazīst jau pasaulē, bet kuras, kuras vismaz es tā lasot, saprotu arī, kur mēs esam aicināti būt par šo cerības zīmi. Un ir vairākas lietas, uh, ko pāvis uzskaita. Un kā pirmo viņš, protams, eh, eh, es domāju, ļoti pašsaprotam arī uzskaita eh, mieru pasaulē. Vēlme pēc miera pasaulē, kā pirmā cerības zīme. Šobrīd esam iegremdēti kara traģēdijā, raksta pāvests. Neko Nenolīdzot no pagātnes šausmām, cilvēce saskaras ar vēl vienu pārbaudījumu, kur daudzas tautas cieš no brutālitātes un vardarbības. Uzdodot pāvis uzdod jautājumu, kas gaida šīs tautas nākotnē, kuras jau tik daudz ir cietušas – Kā iespējams, ka viņu izmisīgais palīdzības kliedziens nemudina pasaules līderus atrisināt dažādus daudzos reģionos konfliktus? Vai ir par daudz sapņu, ka ieroči varētu apklust un pārstāvt liet nāvi? Pāvests eh, atkal retoriski jautā vai tas ir par daudz sapņots, kad ieroči varētu apklust un nenest nāvi. Miera nepieciešamība izaicina mūs visus un prasa konkrētus soļus. Viņš saka, gan diplomātiskus soļus, bet jādomā arī par mūsu pašu, ar par mūsu pašu centieniem ko mēs varam darīt šajā brīdī. Protams, eh, par eh, diplomātiskajiem eh, rīkiem, kas ir nepieciešami, lai šos globālos konfliktus vai karu Ukrainā, Izrēlā un daudz viet citviet pasaulē risinātu. Bet, kā mēdzam arī teikt, un kā pāvests citos, citās savās runās ir teicis, kad uh, Karš sākas jau cilvēka sirdī, ļoti eh, tādā lokālā ehm, mērogā, cilvēka sirdī, cilvēka prātā. Un līdz ar to es domāju, arī mēs varam jautāt, eh, ko mēs varam darīt, kas ir šie konkrētie soļi, lai mēs varam savu sirdi nomierināt. Un varbūt tās līdz ar to nest eh, ieguldījumu šī miera veicināšanā. Ar to gan es negribu eh, jebkādā veidā mazināt eh, šo aicinājumu uz eh, miera veicināšanu pasaulē šajā globālajā līmenī. Tik vien kā aicināt ieraudzīt, kad arī no mūsu konkrētām rīcībām, darbībām, lēmumiem, no mūsu sirds nostājas arī ir atkarīgs, kāda būs tā pasaule tuvākā, kur mēs dzīvojam, bet uh, beigu beigās arī uh, plašāka uh, pasaule. Mm. Tātad, kā pirmā cerības zīme ir vēlme pēc miera mūsu pasaulē. Otra cerības uh, eh, zīme ir šis cerība arī prasa dzīves entuziasmu raksta pāvis un gatavību dalīties ar to – Šeit, jo īpaši, protams, izceļot dzīvības tālāk nodošanu, bērnu dzimšanu, viņš arī norāda šo satraucošo dzimstības samazinājumu, eh, kas eh, notiek īpaši vai tikai pat gribas teikt eh, rietumu pasaulē. Rietumu pasaulē nesaprotu tikai Eiropu, bet gan Ziemeļa Ameriku, gan Austrāliju, gan Jaunzēlandi un uh, tās attīstītās valsts, ko mēs dēvējam par rietumu pasauli, kur e, ļoti dramatiski krīt iedzīvotāju dzimstība. Pāvests norāda uz to, un šī cerība, kas uh, ir nepieciešama, uh, šī atvērtība dzīvībai un atbildīga vecāku um, no nu, audzināšanu pēc tā, kā Dievs ir radījis, un devis gan cilvēku ķermeņos, gan arī sirdīs, pāvests saka. Norādot arī uz to, ka ir ne, nepieciešama atbildīga likumdošana valsts mērogā un vienlaikus ticīgo cilvēku kopienu atbalsts, kas nepieciešams visai civilai sabiedrībai. tā cerība dzimst caur šādu dzīvības tālāk nodošanu, pāvis norāda. Kristīgajām kopienām ir nepieciešamība pēc sociālā līguma raksta pāvests, lai atbil, atbalstītu un veicinātu cerību. Nevar apmierināties ar dzīvi kat, tikai šodienai, tikai šeit, tikai tagad, meklējot piepildījumu materiālajā realitātē, tikai materiālajā realitātē. Šādā veidā tas novad pie šaura individuālismu un cerības zaudēšanas, kas rada skumjas, kas mājo sirdī un nes neapmierinātības un neiecietības augļus. Ir vajadzīga kristīgajā kopienā – ir vajadzīga šī drosme eh, piedāvāt jaunu, kā eh, šeit tiek rakstīts, sociālo līgumu, lai atbalstītu un veicinātu cerību. Tāds, tādas attiecības, kas nav balstītas e, eh, tik vien kā materiālā labuma gūšanā, kas izraisa individualismu, bet kas pārsniedz šo materiālo e, labumu, vērstu e, Es domāju uz kopīgo labumu. Nu jā, cerības zīme, vēl viena cerības zīme, ko mēs kā kristieši pasaulē arī varam nest, ir šīs attiecības, jaunās attiecības – Vēl daudz citas cerības zīmes eh, pāvests nosauc, eh, norāda un aicina mūs um, būt par šo cerības zīme, jeb cerības tādiem lieciniekiem. Tū daļu pēc muzikālās pauzes tad arī atgriezīsimies, lai ieklausītos, kas tad ir eh, tie, nu, tie aspekti, jeb tai, tas veids, tas aicinājums arī mums kā kristiešiem – Eh, lai mēs varētu eh, saskatīt, ieraudzīt un, un nostiprināt cerību eh, mūsu sabiedrībās. Bet atgādināšu telefonu numuru, ja arī tu vēlies padalīties ar savu pieredzi jubilejas gadus svinot, vai varbūt tās tev ir kādas neskaidrības un grib uzdot jautājumus, tad arī droši raksti vai zvani. Īziņa telefonu numurs ir 266 77 272 bet zvaniem 679 691 131. Tavs vārds ir mīlestība. Tavs vārds ir spēks, Tavs vārds ir gaisma, manu dvēseli apgaismo. Tavs vārds ir mīlestība, Tavs vārds ir spēks. manu dvēseli apgaismo. Tavs vārds ir mīlestības, rendē mani, Tavs vārds ir žēlastība, apžēlojies. Meklē mani, kungs, kad maldosies, turi cieši pie sevis maz Dievs. Tavs vārds ir mīlestības, rendē mani. Tavs vārds ir žēlastība, apžēlojies. Meklē mani, kungs, kad maldosies, tur ir cieši pie sevis maz Dievs. Tavs vārds ir mīlestība, Tavs vārds ir spēks, Tavs vārds ir gaismas manu dvēseli apgaismo. Tavs vārds ir mīlestība, Tavs vārds ir spēks, Tavs vārds ir gaisma, manu dvēseli apgaismo. Manu dvēseli apgaismo manu dvēseli apgaismo. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Esmu atpakaļ dienas kadēhēsē, šeit priesteris Jānis, un lasām un pārdomājam par jubilējas gadu, žēlistības gadu, kas ir izsludināts nākošu gadu, 2025. gadā, bet kurš sāksies jau šī gada decembrī, Ziemassvētkos Romā, un 29. decembrī visās vietējās dīcēsēs pāvests aicina arī svinēt šo jubilējas gadu, šo žēlastības gadu, un šodien, šobrīd lasām un pārdomājam arī, kā eh, šī jubilejas gada devīze aicina mūs būt par celī, cerības svētceniekiem, un pāvests norāda uz tām zīmēm, laika zīmēm, kurās mēs varam saskatīt eh, eh, šī, šo cerību un kurās mēs varam būt par cerības arī nesējiem, un kā jau šeit vairākas lietas tika uzskaitītas vēl dažas uh, kuras eh, eh, ir vērts pieminēt, ir eh, un norādīts tās dažas, kuras pāvests izceļ, ir, kad šī cerība zīme ir jābūt arī nestai tiem brāļiem un māsām, kas piedzīvoja kādas grūtības, bet jo īpaši pāvests izceļ tieši ieslodzītos. Jā, un atsauc ir arī uz um, veco derību, uz, gan uz mūzes grāmatām, gan uz izseja uh, grāmatu, un pēc tam arī uz, uz jauno derību, mm, uh, kur uz Jēzu, kur tiek norādīts, uh, un varbūt tās ir vērts arī uh, nocitē, nocitēt šos dažus svētu rakstu fragmentus, kas arī um, nu, savā ziņā dod mums priekšstatu par jubilejas gadu, nu, ko tas nozīmē šis jubilejas gads, un tātad mm, citāti no vecās derības, jūs svētīsiet 50. gadu un pasludināsiet brīvību visā zemē visiem tās iedzīvotājiem, tā saka mūzes grāmata. 50 gadi ir bija agrāk tas periods, kurā arī uh, Eh, baznīca svinēja šādu jubilejas gadu, atsaucoties uz šo, tieši uz šo eh, vecās derības eh, fragmentu, bet tikai vēlāk tika saīsināts šis periods un katrus 25 gadus tiek svinēts jubilejas gads, lai būtu iespēja ikvienam piedzīvot šo šādu žēlistības gadu, kad visā zemē tās iedzīvotāji tās iedzīvotājiem tiek pasludināta brīvība, un ļoti burtiskā nozīmē arī tā norāda ir uz šo ieslodzījumu um, vecajā darībā, uh, ja nemaldos, tikai ir runāts par uh, to, ka, ja ir bijuši parādi, tad šie parādi tiek dzēsti, ja ir bijuši uh, ieslodzīti, tad atbrīvot arī no uh, ieslodzījuma, un pāvests uh, arī norāda šo tādu bīblisko uh, tradīciju un aicina neaizmirst un īstenot to arī uh, mūsu sabiedrībās. Um, nedomāju, ka tas ir kaut kādā ziņā tā viegli prātīgi uh, e, e, domāts, protams, izvērtējot un redzot, kur un kā vislabāk rīkoties, bet vienlaikus arī norādot uz, uz to milzīgo uh, ieslodzīto skaitu, kuri varbūt tās izcieš nu, kaut kādā ziņā, droši vien jāsaka tā, arī neadekvātu uh, Eh, sodu par savu mm, pārtarījumu, bet norādot ar šo, uz šo nepieciešamību pēc eh, reintegrācijas programmām kopienās, lai eh, ieslēdzītu tie, kas tiek atbrīvoti no cietuma, um, atrastu iespēju uzsākt jaunu dzīvi un pārveidot savu dzīvi. Jā, tieši tā uz to norāda šie lasījumi. Jeseja izseja, saka, atsaucoties un citējot no, no viņu, kungs mani sūtīja, lai pasludinātu labo vēsti apspiestajiem, iespējams mēs atceramies šos vārdus, pasludinātu kūstekņiem brīvību, izlaistu cietumniekus, pasludinātu kunga žēlastības gadu. Un arī Jēzus atsaucas uz kunga žēlastības gadu, uh, uzsākot savu kalpojumu, uzsākot savu uh, uh, misiju, uh, mēs varam domāt un atsaukt atmiņā, protams, visu arī Jēzus uh, dzīves gājumu uh, un, un, un pārdomāt šī, šī tāda jubilejas gada, kunga žēlistības gada uh, nozīmi, ne? Bet man šķiet, ka tas ir arī ļoti skaists tāds uh, Eh, biblisks aicinājums svinēt šo jubilējas gadu un arī parādīt konkrētas rīcības un konkrētus lēmumus, kas tiešām nes eh, šo atbrīvošanu, eh, atlaišanu Un, un mm, savā ziņā aicinājumu šo pārveidošanos. Mēs jau vakar lasījām, kad e, daļa no svētceļojuma e, e, žārlastības gada, jeb jubilejas gada tāda svētceļojuma ir ietver arī šo grēksūdzi, tādu iekšējo atgriešanos, iekšējo atjaunošanos, kur grēksūdzi izlīkšana sakramentam ir būtiska nozīme, norādot uz to, ka vietējās baznīcās ir nepieciešamība pievērst uh, uzmanību un aicināt cilvēkus um, daudz tā um, patiesāk varbūt tās ir izmantot šo žēlastības avotu, kas ir uh, grēksūdz izliekšanas sakraments. Un arī uh, šeit redzam aicinājumu uz šādu atjaunošanu jau tādā sociālā līmenī, nepaliekot tikai pie individuālā, uh, personīgā, iekšējā, garīgā uh, līmeņa tāda atjaunošanās, bet arī pie tādas jau plašākas sabiedrības atjaunošanas, uz ko esam aicināti. Cerības zīme būtu jāparāda arī slimajiem, kas ir mājās vai slimnīcās. Viņu ciešanas var mazināt klātesot un izrādot mīlestību tiem, kas viņus apmeklē. Jā, žēlsirdības darbi ir arī cerības darbi, kas izraisa milzīgu pateicību. Pateicība jāizrāda arī visiem tiem veselības aprūpes darbiniekiem, nu ārstiem, medmāsām, sanitārajiem darbiniekiem, kas bieži vien grūtos apstākļos pilda savu misiju ar pastāvīgu rūpi par slimajiem un tiem, kam kas ir visneaizsargātākie. Jāparūpējas arī par tiem, kas atrodas īpaši grūtās situācijās, kas piedzīvo savas vājības un ierobežojumus, īpaši tiem, kas skarti ar slimībām vai invaliditāti, kas ir ievērojumi, ierobežo viņu personisko neatkarību un brīvību. Rūpes par viņiem, par slimajiem un invalīdiem – ir kā himne cilvēka cieņai, cerības dziesma, kas aicina visu sabiedrību piedalīties, ņem dalību šajā korī. Man šķiet ļoti skaisti pāvests uh, izceļ šo uh, uh, aicinājumu parūpēties par vājajiem, parūpēties par slimajiem, par tiem, kuriem ir vajadzīgs šāds atbalsts uh, tieši uh, atgriežot arī viņu cieņu, kā šeit tiek norādīts, eh, ne tik vien kā, ehm, protams, eh, negribu mazināt eh, to nozīmi, bet ne tik vien kā parūpēties par ķermena veselību, bet atgriezt caur šīm rūpēm arī šo viņa cieņu, kas varbūt tās šo veselības, šo slimību um, ehm, ievainota, ierobežota, uh, diemžēl tiek arī atņemta. Tālūk. Cerības zīme nepieciešama arī jauniešiem, kas ir īpaši cerības iemiesojumi, raksta pāvests. Diemžēl jaunieši bieži redz, kā viņu sapņi un cerības tiek sagrautas. Mums nevajadzētu viņus pievilt, jo nākotne ir atkarīga no viņu entuziasma – Ir nepieciešams redzēt enerģiju, ar kādu viņi, piemēram, piedalās brīvprātīgajā darbā, kad notiek katastrofas un cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība. Atkal pāvests norāda uz um, nu, cerību, kur mēs varam saskatīt šo cerību jau um, mūsu dažu brīdi, jā, tādā salauztā pasaulē, bet, bet arī norāda uz to, kur mēs varam būt par cerības svētceļniekiem, par cerības liecini, par cerības zīmi pasaulē. Un šī ir eh, vēl viena joma, eh, darbs ar jauniešiem, eh, ļaujot, neatņemot viņiem to entuziasmu, jaunības entuziasmu, ar, ar savu dzīves kādu skaudrumu un, un, un veicinot varbūt tās, um, gluži otrādi veicinot uh, šo šī entuziasma uh, izpausmes uh, dažādākos veidos. Pāvests saka, jā, ir skumji redzēt jauniešu, kuriem nav cerības, kuri saskaras ar nenoteiktību um, nākotnē kuriem nav darba vai nav nodarbināta, nodarbināti, eh, kuriem nav varbūt tās ar šī nākotnes darba drošība, eh, kāda ir bijusi iepriekšējām paudzēm. Redzēt grūti eh, to, cik bieži jaunieši cieš un piedzīvo šo bezcerību, ka viņu sapņi nevar piepildīties – viņi neizbēgami kļūst apātiski un e, noslēdzas. Pavada arī šo, šo cerības zudumu, pavada arī uh, citas problēmas kā e, narkotikas, narkotikas uh, visādi citu apreibinošo bielu lietošana, um, paaugstināta un, un tāda neapdomīga riska uh, uzņemšanās. Jā, cerība ar Janas jauniešiem. Tādēļ jubilēja būtu jāiedvesmo baznīcu, baznīcai pastiprināt, pievērst pūles, lai sasniegtu ar jauniešu sirdis, sasniegtu jauniešu uzrunātu jauniešus. Mm? Domāju, tas nav uh, Tas nav nekāds jauns aicinājums, tik vēlreiz atkārtots aicinājums neaizmirst par jauniešiem un, un neatņemt uh, vecākās paudzes cilvēkiem, <laughs> ja tā var teikt, neatņemt jauniešiem šo cerību uh, caur varbūt tās šo savas dzīves skaudro pieredzi, ļaut viņiem tomēr uh, piedzīvot un izdzīvot šo savu jaunību. <clears throat> Nākošā cerības zīme būtu migrācija, migranti. Cilvēki, kuri savos dzimtenes atstāja meklējot labāku dzīvi sev un savām ģimenēm, kuri piedzīvo aizspriedumus un atgrūšanu dēļ šīs izceļošanas no savas valsts. Bet mēs nedrīkstam atstāt viņu cerības um, nedrīkstam ignorēt viņu cerības. Bieži vien mūkot no kara, kā tas ir Ukraina vai e, šajā brīdī tuvajos austrumos, meklējot e, iespēju e, dzīvot mierā un saticībā, nodrošinot savām ģimenēm nākotnes iespējas un cerības – Kristīgai kopienai vienmēr ir jābūt gatavai aizstāvēt visneaizsargātāko tiesības, plaši atverot savas durvis, lai uzņemtu tos, lai neviens nekad netiktu, lai nevienam nekad netiktu atņemta cerība uz labāku nākotni, tā raksta eh, pāves. Un, un atsaucoties arī uz um, Mateja evaņģēliju, uh, Eh, kur tiek teikts, lai kunga vārdi eh, atskan atbalsojas mūsu sirdīs, es biju svešinieks un jūs mani pieņēmāt, jo tāpat kā jūs to darījāt vienam no šiem maniem mazajiem brāļiem un māsām, tā jūs to darījāt man. Mm. Šis atkal ļoti, manuprāt, tāds uh, izaicinošais aicinājums uh, iestāties, kā kristiešiem, iestāties par visneaizsargātākajiem, tai skaitā arī par uh, šī brīža pasaules uh, vienu no lielākām problēmām, kas ir migrācija, uh, visdažādāku iemeslu dēļ un kara, kā viena no pirmā, pirmajiem iemesliem. Bet arī cerību jānes ir veciem cilvēkiem, vecvecākiem – kad bieži vien ir vientuļi un pamesti. Viņiem arī ir nepieciešama šī cerības zīme. Novērtējot viņu dzīves pieredzes, uzkrāto gudrību un ieguldījumus, pūles, ko viņi ir nesuši un var sniegt, ir kristīgās kopienas un visas sabiedrības pienākums dāvāt šo cerību – un veicināt sadarbību, stiprināt paudžu vienotību. Vecvecāki var arī būt par ticības un gudrības tālāk nodevējiem saviem jaun, sav, eh, jaunākajām paudzēm. Var dot atbalstu arī bērniem un jauniešiem. Nu jā, ja neatstāt novārtā vecus cilvēkus un arī savus vecvecākus. Pāvēs norāda, kas eh, biem, diemžēl bieži vien arī notiek. Un visbeidzot, pāvests arī norāda um, uz cerību, kas ir jānes daudziem miljoniem vai pat miljardiem cilvēku, kas piedzīvo nabadzību kuriem bieži vien trūks pašas dzīves pats dzīvē visnepieciešamākais. Mēs varam, redzot visu šo postu, nabadzību, kļūt vienaldzīgi pret cilvēku vajadzībām. Nabadzīgi var būt arī mūsu kaimiņi, mums blakus esošie cilvēki. Neaizvērsim savas acis un nenoslēgsim savas sirdis – neizslēgsim un nebūsim vienaldzīgi pret nabadzības postu mūsu sabiedrībās. Bet darīsim visu, lai mēs varētu eh, šo nabadzību um, izskaust no mūsu vidus. Neaizmirsīsim raksta pāvests – Nabadzīgie gandrīz vienmēr ir upuri, nevis vainīgie. Tā pāvests. Jā, cerības zīmes, cerības zīmes mums aicinājums būt par šīm cerības zīmēm sabiedrībā, pasaulē, arī kristiešu kopienā, kur mēs katrs uh, dzīvojam ieraudzīt šo cerību uh, starusu, atpazīt šo, šīs laika zīmes un dāvāt šo cerību. Tāds ir pāvesta aicinājums šajā jubilējas gad, uh, gadā. Turklāt ne tikai pārdomājot, kā mēs to šobrīd daram, bet aicinot uz konkrētām rīcībām. Gribas jautāt, vai jūs klausoties šajās cerības zīmēs saskatāt arī vai sajūtat aicinājumu rīkoties – rakstat 266, 77, 272 vai zvaniet 679, 691, 31. Kādā veidā eh, šīs cerības zīmes eh, uzrunā jūs, uz ko eh, jūs esat gatavi aicināt šajā brīdī. Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ un noslēgsim šodienas katehēzi. skaties, tai cieši acīs, īzai saulē apskaties, ieskaties, tai cieši acīs, tāpat kā dievs ieskatās tavās acīs, tāpat kā dievs ieskatās tavās. tai cieši acīs, izei saulē apskaties, ieskaties tai cieši acīs, tāpat kā Dievs ieskatās tavās acīs, tāpat kā Dievs ieskatās tavā sirds. višķājām, gadīgājām, dievišķājām skatām. Viņa tevišķājām, gadīgājām, dievišķājām skatām. Tāpat kā tu vari ieskatīties, dievācīs caur jēlu. visai saulē apskaties, ieskaties tai cieši acīs. Izai saulē apskaties, ieskaties tai cieši acīs.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 šis nākošais 2025. gads ir šāds jubilejas gads, ko pāvests ir veltījis ar nosaukumu cerības svētceļnieki, atpazīstot un ieraugot vaidzību pēc cerības un arī atpazīstot šo cerību mūsu pasaulē, mūsu vidū jau kā klātesošu, bet vienlaikus aicinot un, manuprāt, ļoti izaicinoši norādot uz vaidzībām, ar kurām pasaule saskaras, uh, ne tādā ziņā, ka tās būtu kaut kādas jaunas vai e, unikālas kādas vajadzības, tās diemžēl bijušas gadsimtu gadsimtiem uh, piedzīvotas problēmas un izaicinājumi, kas vēl joprojām, neskatoties uz tehnoloģisku attīstību, nav atrisinātas, neskatoties uz dažādām sociālajām sistēmām valstīs izveidotajām, vēl joprojām neatrisina visas problēmas un Pāvests atkal un atkal nenogurstoši aicina. Viņš to ir darījis visu savu, kā teikt, pontifikātu, jeb valdīšanas laiku, tāpatās kā daudzi citi pāvesti, ja ne visi pāvesti <laughs> pirms viņa to ir darījuši, arī pāvests Francisks vēlreiz un vēlreiz uz to norāda un aicina pievērst uzmanību, pievērst vērību, nenoignorēt šī, šo cilvēku vajadzības, visdažādākās, bet, protams, vispirmām kārtām to, kuri cieš, eh, kuri piedzīvo eh, grūtības, kuriem ir visdažādākie izaicinājumi, un aicina tos, kuri var, tā skaitā bagātos, bagātās valstis arī nenoslēgties un eh, izrādīt šo um, žēlastību, at, atsaukties uz kunga aicinājumu un uh, darīt visu, lai mazinātu šo postu, kas valda mūsu sabiedrībās, un pāvests norāda uz vairākām lietām ne tikai kā tādām cerības zīmēm, bet kā konkrētiem cerības aicinājumu, kā konkrētu cerības aicinājumu, kur mēs varam rīkoties. Viņš saka un runā par badu. Viņš saka tā, pāvests saka tā, jau senās praviešu, jau senie pravieši ir vēstījuši, ka jubilejas gads, jubilejas gads mums atgādina, ka zemes labumi nav paredzēti tikai dažiem izredzētajiem, bet visiem. Tāda bija uh, vecajā derībā jubilejas nozīme un arī to pāvests Francisks atkal atgādina arī mūsu sabiedrībām un mūsu līdzcilvēkiem arī um, mūsu Um, pasaulē un norādos to, ka bats ir skandāls, atvērta brūce uz mūsu cilvēces ķermeņa un tas viss aicina uz nopietnu sirdsapziņas izmeklēšanu. Viņš aicina, pāvis aicina, saka tā, kā ar naudu, kas tiek tērēta ieroču un citu, uh, militāru izdevumu vajadzībām izveidosim globālu fondu, kas beidzot var izbeigt badu un veicināt attīstību visnabadzīgākajās valstīs, lai to pilsoņiem nebūtu jāmeklē vardarbīgas vai iluzoras situācijas, vai jāatstāj savas valstis, lai meklētu cilvēka cienīgu dzīvi, tā raksta pāvests. Bats ir jārisina kā tāda problēma, kas Eh, savā ziņā eh, var noprast, ir mm, problēma, eh, kādēļ cilvēku migrācija ir kļuvusi par izaicinājumu rietumu pasaulē. Daudzi mm, dodoties un meklējot šo labāko dzīvi, kā jau tika norādīts, vai ne? Mm, karu, karu sekas un tā tālāk. Uh, Nedomāju, ka tas ir aicinājums pilnīgi noignorēt arī drošības eh, vajadzības eh, mūsu sabiedrībās, bet vienlaikus eh, tikpat lielu vērību pievēršot, kā to šobrīd darām militarizācijai un militārai tehnikai, domāju, pāvests aicinājums arī ieguldīt līdzekļus, lai šo pasaules mēroga postu badu novērstu. Tas ir iespējams bet tam arī jāpievērš vērība. Nabadzība, nabadzība un aicinājums eh, šīs bagātākās valstis, nācijas, tad arī izrādīt solidaritāti ar uh, citām. Bieži vien šīs bagātākās valstis ir bijušas uh, labumu ieguvējas no tām, kuras šobrīd uh, cieš nabadzību un, un badu. Uh, Eh, koloniālais mantojums, ja tā to <laughs> gribam nosaukt, vai ne? Atpazīt, kad eh, tik daudz ir gūts no šīm valstīm un dalīties arī ar savu bagātību. Bet eh, tikpat spēcīgi arī norādu šo, kā pāves raksts, ka pastāv īsts ekoloģisks parāds. Jā, un norādu šo aspektu, par kuru viņš jau vairāk kārtēji un dažādos veidos ir runājis, kad zeme ekoloģija un tas posts, kas izriet no nerēķināšanos, nerēķināšanās ar, ar um, mūsu, mūsu zemi, izmantojot tikai kā savā um, labuma um, gūšanas līdzekli. Mēs raksta pāvests atsaucoties uz veco darību, esam svešinieki un īrnieki šajā zemē, mums tā ir jāapsaimnieko gudri un labi. Un visbeidzot pāvests arī norāda, kad uh, eh, Eh, šajā jubilejas gadā eh, svinēsim arī eh, kristiešiem, visiem kristiešiem būtisku jubileju, tas ir Nīkējas koncila 1700. gada dienu. Tas bija koncils, kas tika sasaukts 325. gadā, Konstantīns ķēniņš, imperators Konstantīns to sasauca, un galvenais aspekts, par ko sprieda, bija nu, atpazīt, ka Jēzus bija patiesi dievišķs un līdzīgs um, tēvam, ne? tad par šo trīsvienības uh, di Jēzus dievišķo dabu, ne, teiksim tā. Un koncili tēvi gan austrumu, gan rietumu baznīcā, uz ko pāvests arī norāda, uh, sanāca kopā, sprieda un pirmo reizi apliecināja ticību, sakot, mēs ticam – pāvests izceļ šo aspektu kā baznīcas vienotības eh, veicināšanas, saglabāšanas eh, eh, tādu liecību zīmi un vēlreiz un vēlreiz atgādina ar mums, kad līdzīgi kā pirms 1700 gadiem Nīkejas koncilē arī mēs šodien esam aicināti un jo īpaši svinot šo jubilējas gadu būsim aicināti līdzīgi kā šajā Nīkejas koncilā uh, turpināt šo ceļu uz redzamu vienotību un meklēt piemērotus veidus, kā pilnībā atbildēt uz Jēzus lūkšanu, lai viņi visi būtu viens. Tā raksta pāvests. Tātad uh, trīs aspekti, uh, kam pāvests aicina uh, pievērst īpašu uzmanību, uh, nabadzības un, un bada uh, eh, problemātika, risināt to. Risināt to vispirmām kārtām jau tādā globālā valstu līmenī, kā viņš šeit norāda, gan izmantojot līdzekļus, līdzīgvērtīgi kā ieroču ražošanai, tā nabadzības mazināšanai vai valstīm, bagātajām valstīm atlaižot parādus, kas ir jautājums, e, taisnības jautājums šajā brīdī. Tāpat tās neaizmirst un pievērst atbilstošu vērību ekoloģiskajām problēmām, ar kurām mūsdienu pasaules saskars un kas ir bieži vien arī par pamatu traģēdijām un postam, e, ko piedzīvo pasauli mūsdienās. Atpazīt, ka mēs esam šīs zemes iedzīvotāji, mēs esam šīs zemes īrnieki un kā svešinieki šeit, tad arī um, Um, cienīgi izmantot to, kas mums ir dots, un visbeidzot rūpēties par vienotību, kā to darīja pirms vairāk kā 1700 gadiem, tā arī tagad rūpēties par uh, vienotību un kā kristiešiem saglabāt šo vienotību, šo aicinājumu uz vienotību, kas ir vispēcīgākā liecība uh, pasaulē par, par Kristu, par cerību pasaulē. Tālūk, šodien noslēdzam, turpināsim jau vēlāk. Gribu tikai atgādināt, ka jau rīt un parīt, 22. un 23. maijā, mēs svinēsim uh, pasaules marietonu. Tas ir Radio Marija Lat ģimenes, pasaules ģimenes izsludinātu marietonu, kura laikā tiek vākti līdzekļi visdažādākajām radiostacijām viscaur pasaulē. Šajā reizē mēs Latvijas radio Marija eh, iesaistās šajā akcijā vācot līdzekļus Nigerijas radio eh, vajadzībām. Mums Latvijā ir vairāki eh, nigērieši atbraukuši misionāri, divi priesteri, trīs semināristi. Es domāju, mūsu pateicību par to, ka viņi dodas uz tik tālu svešu un citādu zemi, lai, lai šeit iedzīvotos un kalpotu, ka mēs varam arī izrādīt savu pateicību, daloties ar, saviem, ar savām finansēm, palīdzot radio Marija Nigērija attīstīties un sludināt līdzīgi, kā mēs to darām šeit Latvijā, tā arī Nigērija aizsniedzot miljonus un miljonus cilvēku, kuri iespējams nekad vēl nav dzirdējuši par Dievu atbalsti 22. un 23. maijā, tas ir rīt un parīt ar savu ziedojumu. Paldies, uz tikšanos jau rīt! Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!